15. Сделайте ваш след выдающимся и запоминающимся. The customer doesn't only buy the product. Клиент покупает не только продукт. They don't only buy the solution. Не только решение для своей проблемы. They don't only buy the company. И не только компанию. They also buy you. Они покупают и вас. You need to be you. Вам нужно быть самим собой. Don't try to be like somebody else. Не надо пытаться быть кем-то другим. Be yourself. Будьте самим собой. Be different. Отличайтесь от других. Be original. Будьте оригинальным. Be somebody that they will remember forever. Будьте кем-то, кого они запомнят навсегда. Of course, in a positive way. Конечно, позитивно. This is so important. Это очень важно. Personalities make a lot more money than just standard everyday individuals. Личность приносит гораздо больше денег, чем просто поведение среднестатистического человека. And if you start thinking like that, если вы начнете мыслить именно так, and start realizing that you are really a business in a business, начнете осознавать, что вы бизнес в бизнесе, and you're a businessman or a business lady, и вы бизнесмен или бизнесвумен, that's creating their own business in the future, который создает свой собственный бизнес на будущее. Your commissions are going to be a lot higher. Ваши комиссионы станут гораздо выше. You'll take better care of your customers. И вы будете будете лучше заботиться о своих клиентах and you'll enjoy selling a whole lot more. И вы будете получать гораздо больше удовольствия от продаж. Let me connect the dots here on this one so you understand exactly what I mean. Позвольте мне соединить все точки воедино, чтобы вы поняли, что я имею в виду. You don't work for your company. Вы не работаете на компанию. You work for you. Вы работаете на себя. You're in sales. Вы в продажах. You earn commissions. Вы получаете комиссионные. When you sell, когда вы продаете, your business, ваш бизнес, you, вы, has a higher profit. получает большую прибыль. When you don't sell, когда вы не продаете, your business business, ваш бизнес, you, вы, has a lower profit. не получаете прибыли. When you start thinking like a business owner, когда вы начнете мыслить как владелец бизнеса, your profits, ваша прибыль, your commissions, ваши комиссионные will go through the roof будут расти потрясающими темпами. You'll start being more responsible. Вы начнете быть более ответственным. You'll start taking greater care with your customers. Вы начнете сильнее заботиться о своих клиентах. And you'll start to develop a personality. Начнете развивать в себе личность. That's special. Которая уникальна. That's different. Которая отличается от других. And it's all about you. И которая сводится только к вам. That's what the customer buys really more than anything else. Именно это покупает клиент. That relationship. Эти отношения. One other thing I didn't mention to you. И еще кое-что, что я не сказал. Was that everything you do Все, что вы делаете, has to be done with absolute integrity. должно делаться с потрясающей честностью. Why wasn't that one of my core points? Почему я не поместил это в один из своих пунктов? Because I shouldn't have to say it. Потому что мне не нужно этого даже говорить. Being tricky is stupid. Хитрости — это глупо. If you lie to your customer and they catch you, Если вы лжете своему клиенту, и он вас на этом ловит, and sooner or later they will, а рано или поздно это произойдет, it's going to create a huge problem for you in the future. Это создаст огромные проблемы для вас в будущем. I know not all your customers are honest. Я знаю, что не все ваши клиенты откровенны и честны. And not all salespeople are either. И не все продавцы откровенны и честны. So what? Ну и что? Compare yourself to the best. Сравнивайте себя с лучшими. Be someone that's a man or woman of excellence. Станьте человеком превосходства. That's what the customer wants. Именно этого хочет клиент. That's what they deserve. Именно этого он заслуживает. Now you've got some new ideas. Теперь у вас есть новые идеи. Some new strategies strategies. Новые стратегии. Some new ways of thinking. Новые способы мышления. That I know are going to help your sales soar. Я знаю, они помогут вашим продажам вырасти. However, но it's up to you. Все дело в вас. Where you go from here. Выбор за вами, что вы будете делать дальше. I strongly believe that all of us. Я верю, что все мы can succeed in whatever we want. Можем добиться успеха во всем, что делаем. When we decide. Когда мы принимаем решение. To start making the changes necessary. Начать менять что-то в своей жизни. To go towards a greater level of success для того, чтобы добиться большего успеха. Remember this. Помните вот что. The only thing Единственное, between you что стоит на пути and greater success от вас до успеха, is you. это вы сами. Благодарим вас за прослушивание аудиокурса Джона Ван Эйкина. По вопросам приобретения его аудиокурсов, книг а также проведение корпоративных тренингов, консультаций, обращайтесь на наш сайт www.johnva.com. Желаем успеха на пути к поставленной цели.